الحمد لله الحمد لله الذي عظم شهر رمضان وفضله على غيره بالصيام والقيام والقرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كمسلمين رحمكم الله Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita serta kita sibukkan diri kita dengan macam-macam ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah sebagaimana puasa zakat fitrah salat tarawih baca Al-Quran dan lain-lain terutama di bulan suci Ramadan yang diagungkan Allah ini mari kita simak dan kita hayati khutbah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keagungan bulan suci Ramadan. Ruya an Sa'id bin al-Musayyib an Salman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas qad adallakum syahrun 'azim syahrun mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahr جعله الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخسلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصيام والصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء رحمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم wasallam berkhutbah wahai umat manusia telah menaungi kalian semua bulan yang agung bulan yang penuh barakah pada bulan ini satu malam lebih baik daripada seribu malam yakni malam Lailatul Qadar Allah telah menjadikan puasa bulan Ramadan ini sebagai fardu kewajiban dan ia mulail salat tarawih tahajud dan lain-lainnya sebagai pekerjaan tasawuk sunnah. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu macam ibadah dari kebaikan, maka pahalanya seperti orang melakukan satu pekerjaan fardu pada bulan lain. Dan siapa saja yang melakukan pekerjaan fardu, pekerjaan wajib pada bulan Ramadan, maka seperti orang yang melakukan ibadah 70 pekerjaan fardu pada bulan lain. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar menahan lapar, haus dan menahan hawa nafsu. Kesabaran pahalanya adalah surga. Bulan Ramadan adalah bulan santunan. Menyantuni orang-orang miskin dan bulan Ramadan adalah bulan ditambahkan rezeki. Siapa saja yang memberi buka pada bulan Ramadan ini pada seorang yang puasa, maka baginya ampunan untuk seluruh dosa-dosanya. Dan ia telah memerdekakan satu orang yang masuk neraka, dikeluarkan dari neraka. Dan ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa yang diberi buka itu tanpa orang yang melakukan dikurangi pahalanya. Qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma nufattiru shaim. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua dari kami ini bisa mempunyai sesuatu untuk memberi buka kepada orang yang puasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو ملقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار ومن خفف عن مملوك غفر الله له وأعتقه من النار واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون ربهما ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها أبداً Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tadi. Allah akan memberikan pahala tadi yang amat besar itu kepada siapa saja yang memberi buka kepada orang yang puasa hanya sebiji kurma atau seteguk air atau seteguk susu. Bulan Ramadan adalah bulan awalnya adalah rahmah Allah, kasih sayang Allah. Tengahnya adalah ampunan Allah dan akhirnya adalah pemerdekaan dari siksa neraka. Siapa saja yang meringankan dari budaknya, pembantunya, kuli-kulinya dari pekerjaannya karena menghormat bulan Ramadan. Allah mengampuni padanya dan memerdekakannya dari siksa neraka. Perbanyaklah pada bulan ini empat perkara. Dua untuk menyenangkan meridhakan Tuhanmu dan yang dua karena kebutuhan kamu yang tidak boleh tidak. Dua untuk menyenangkan Tuhanmu itu meridhakan Tuhanmu itu adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan minta ampun kepadanya. Ini yang sudah menjadi tradisi kita juga di dalam redaksi hadis asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Sedangkan yang dua kali yang kebutuhan kamu sendiri adalah kamu supaya minta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. ini seperti yang kita bisa biasa baca. As'alu ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyaklah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan ini pada bulan suci yang mulia Ramadan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, barang siapa memberi minuman kepada orang puasa, yakni memberi minuman waktu malam maka Allah memberi minuman kepada orang itu dari telagaku minuman yang dia tidak akan haus selama-lamanya saudaraku yang berbahagia orang yang mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan penuh perhatian menghayati baik-baik dengan ikhlas dan bersih hati maka dia akan tergugah untuk mengidam-idamkan bulan suci Ramadan ini selama-lamanya untuk memperbanyak macam-macam ibadah, puasa, yamulail, sedekah dan lain-lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamun nasu ma fi Ramadan, latamannau an takuna as kulluha Ramadan." Seandainya orang-orang tahu akan keagungan-keagungan, keistimewaan-keistimewaan pada bulan Ramadan. Biasanya mereka mengidam-idamkan sekiranya satu tahun itu Ramadan seluruhnya. Yani sepanjang umur kita puasa Ramadan. Untunglah orang yang mengagungkan bulan suci Ramadan ini. Dengan meningkatkan aktivitas-aktivitas ibadah yang banyak. Bersodakoh, memberi buka, zakat fitrah dan lain-lainnya serta sangat rugi orang yang baginya bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan lainnya dia sibuk hanya dengan urusan dunia saja sehingga tidak sempat menambah ibadah dan sangat celaka orang yang meremehkan bulan agung ini dengan tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan maksiat na'udzubillah min dzalik Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allah memberkati kita pada bulan mulia ini. Semoga Allah menambah panjang umur kita. Menambah rezeki kita. Tetap iman Islam kita ala ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Dan ampunan dosa. Selamat dari segala kesangsaraan dunia akhirat.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 أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنسار أصحاب نبيك أجمعين وللتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا هدم لا تجعل هدم منهم في عنقنا ظلامه ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعن كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وانهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر